محجاج يعني أو قوي الحجة همو قوي او دليلوية چيا يبقوته يعني أكازو تو هم آخفتين قال إيكو دو سر مسألة كوانيا از بجمت سنت توی بجم بدعه از بجمت سنت توی بجم بدعه از بجمت بر فلان چی سنت و نیا فلان عالمیه هو گوتیه و دلیل و نیا و توش بجم نه ولا بدعه چونکی از بجم عقل من قبیل ناکت و نیا کی حجت و یا و کی سر حقیه جد اول وقتی مناقشه کرد استشهاد با خفنیت کیب کرد یک علماء کرد هذا معنى آخفنوي وصحيح وعلى من خالف بقولهم محجاج يعني أو حجتوي ودليلوي قوته ما ورد على إمام المسلمين أم قشت بنا مريم بجد هرشتكي بيت سري مازنه بسر مازنه بسر مانا نده بيت إمام إيرا إمام المسلمين نبعسي إمام مزغفتيه بعسي رئيس بسر مانا ولأمر بصرمانة من أمر اشتبه عليه اشتهرش هر شتکی بیت برای رئیس مازنه بسرمانا اه، نزانيد اشتبه اشتباه بوچه ببید یعنی نزانید که حلال حرامه سنة یا بدعیه درست جائزة آن جایز نیه هر شتکی هو نزانید حکمه نزانید بجید حتی وقف فيه حتى ناو مسألة دا چه بكت اف مازنه بسرمانا تدا را وسيد نشد شو بيجيب نشد شو قولا بدل نشد شو آخفنا بدل نشد شو حكمه بدل فبقول العلماء يعملوا دي فجر تبابو كي دي فجر تبابو آخفنا علماء دي فجر تبابو آخفنا علماء كل علماء چد بيجن في مسألة دو أو چد بيجن هذا همو دي نشامات دات كأم همو قوي فجر نبابو أقوالت كي أقوالت علماء معتبر هبید مشهورن که علماء دنیا دی قرآن چند، دی سنت چند، دی حقیقت چند، دی راستی چن خلانا دن دی هوای نفسی نا چن ونیا دیوی منهجی چن اوه صحابه رازبنا خود لبی بن، پشتی دي ونیا تابعی سربن و دی و هر ایک دی وانا چو بید دی و دنا چن همو گوه دی قولت و علما نمرو دی چید نابید ونیا مروف هم همو چه بین همو هر ایک لالاد و خراونیا مفتی مفتیک و عالمک ونیا هم چش نزانید نعم همو قبتي وفقرين و بو آخفنا علماء چونك آخفنا كيه و آخفنا رب العالمين أمروية عطیع الله وأطيعوا الرسول اولی الامر منكم اولی الامری دو نوع كسافات نبا. الامراء والعلماء مازنر و وعالمت بصرمانانا برندت بجيت خو امام إمام بصرماناش رئيس بصرماناش هكاشتكي دارا وستا ونظاني حكمه دي فقريتا فبوكي هل ديتا فبقول العلماء يعملوا نیا واجب سرویش به دلال علماء و نیا بسیارواب کد و دیوی قوله علماش بچید و عن رأیهم یصدرو یعنی همو گاوه دی رأی علماء و دیوی فتوه و علما دنده چکد؟ ده چید و ده حکمی کد و عن رأیهم یصدرو ایک المعنویتوش یعنی ده وگره توش وگریانوایش هر بو که هر بو آخفنا علماء آیه و همو گاوه وقتی هم بیجن علماء همو كساكي شرنية خلق بيشت عالم یعنی او عالمه تبي او عالم بيت او چی بید؟ او عالم بدنيا او دي قرآن بچید دي حديثة في عمبالي بشي الله عليه وسلم صحابه صحابة رازبين خدا لبيت بتيجاشنا سلف صالح وما ورد على امراء المسلمين من حكم بيشت هرشتكي بيتا سر موازنات بسرمانا حكمك بيتا بيش ونيا نوعه کرین و نگ نوع هر حکم که هی بیت پیش بیت برکا مازنت بسرمانه دو امیرت بسرمانه دو ونیا نوع شرک تازه دچی بید ما بینا ونیا بسرمانه و بسرمانه لا علم لهم بهی هف مازن بسرمان نزانن که دی افشار درسته درست نیه هر جایز هم تدخل خود به مسئله بکنید نکنید بچینه پیش و حقیوانه کشنه کشتن نیه حقیوانه سجن کرنه سجن کردنیه و نوید حقا هر شتکی وابید فبقولهم يعملون ما أصنت بسماوات بيا وقرنا ببو آخفنا كي بآخفنا علماء نيا وده وقرنا ببو علماء وده دي عملي بآخفنا علماء وفتوات علماء كان سر مسألة وعن رأيهم يصدرون وده هم قفه فتوات وحكمت تبى مصدر واش بيت أقوال علماء بن وفجر يعني بابو علماء طبعا وقت فجر يعني بابو علماء علماء ده فجر يعني بابو كيره وقرآن سنة هوا دیاره معنی افندنی یعنی ونیا تو ده چی رای عالمی ونیا ولگیری یا چه یا به نه ده عالم اکی لگری ده او عالمه اوه بشتا خوده هد بشتا و پیغمبر هد بشتا صلی الله علیه وسلم و صحابه هد و وما اشکل على قضات المسلمین من حکمین بشت هر چتاکیش اوه بحثی حاکم ها اوه محکمه ده حکمیت کن چی گاوا سر حاکماش بو چتاک دیار نبو اشکل اشکال یعنی بو چه لهات؟ دیار نیه ونی اشکال بچه بو نزان حکم ویچیه. چیه ده چه لیکن ده حکم سردن نزان حکم ویچیه فبی فبقول العلماء یحکمونه دیس حاکمش هر ود گرینه بو که بو آخفنا علماء دیو گرینه و ونیا بلکی خون و کش گلک جارا ونیا حاکم ده مسئله که ونیا یلی نزانید حکم ویچیه، نزانید ونیا و چیه تدید ونیا دیوارخه که نویسید بو ره، ونیا بو اوجه علماء له و بو آن بو عالمه که جرحی بلکه شخصی بنویسید جرحیش بلکه اب رسمی بنویسید و نیا که اتحاد علمان که نه یه دل وگر نبود که بو علما و هر علما جا شد نیا و نیا طبعا ام هم الظالم و نیا جرحی بلکه اوج وقتی هم بیش اتحاد علما و نیا و واشتانه شد نیا همو وعده تویره دا چه عالم بنوی درس بنوی قرآن و سنت بشنو عالم معنی کلمه بید بس مقصد ما هر ود گرایانه و بو کیه؟ بو علماء نیا و گرایانه و واش هر بو علماء و علیه یعویلونه یعنی حاکمش هر اعتماد و اعتماد و و پشتاخوب که گرم کن مسئله حکم دانه و ومسألة نظانك حكم فيتشيا دي و بو عالمة فهم سراج العبادي بهند بجد او چرايت همو عبدانه یعنی چرا نه یعنی بموی چی دیار کن حقیه و راستیه دیار کن حقیه و راستیه دیار کن ریکاراز ما دیار کن دنیای دا دین مروی نشام مروی دن او اوه یا چیه؟ اوه همه مهمتره و گرنگیتی و بددان بو و مسئله و نیم مروی بزنید که حقیه یا راستیه او ریکا رب العالمین مروی رازی بید چونکی یادی دنیای دا ونیا یعنی مروف هندی خوبیش پیش بخید هندی دنیا خو خوش کرد هندی خوش آرزاب کرد دنیای هندی اول خوب کرد و کس حیلان مروفی نکد و کس مروفی شارزاتر نبید دنیای دا اوه چه فایده مروفی نادت الاخرتی ایک بجد والله کس نشد حیلان مکد هیش ایک ایک یا ربع کل بند سن بین تدره اوه بس بود دنیا تا بس بود دنیا تا اصلا بجمتشو لکا خرابه اوه بس بود دنیا تا تیه و کریه تو بیش یار روز قیامت تا چون نیت یا صفری کتاب بس دنیای هو بیتر تا چو با خود نکبی اما مروف اولی تیجا بو که هوی رج بیت سره بو آخرته چون که اصلا وقتی هم هاتی نچکرن بو که دادی نچکرن بو آخرت دادی نچکرن اما دنیا مجرد جه امتحانه مجرد جه که ونیا ربعامی هم دارن و کی ونیا قاع امتحانه وقتی طلبه چنه ونیا مده که که امده امتحانه بشین که داره ونیا و دیوه همه که دشتتم امتحان دا و هنده سالا دا خیلی تو امتحانه کرد همو در چه بید؟ تو اخیری نتیجه کی برگتن نی اخیری جه کی تعیین ببید اخیری و نیا چه همه دا کرد بو وینده برندش دش کرد بینی و نیا طلبه وقت خلاص بو کلیا خو خلاص کرد و نیا های ماجستر خلاص های دکتور خلاص که تعیین نبوده چه بشه تا؟ بیش اخر بشه بچه بو چونکی همو بو ویده آکرین همش وقت گوت امتحانه یعنی همو بو هنده هف دنيا وقت رب العالمين قلت إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه يقول بو امتحانه يعني امتحانه چه بو هاي دماغي نتيجة بو دماغي كهي نه اشتكي دماغي كبهي جا وقت دماغي كبهي يا ما چيه يا بحشته يا جهنم ايكل وا هكما هم دي و پیغمبرا چون و و رساله چون و خود بو پیغمبری اینا صلى الله علیه وسلم هفا نیا دمروف چتا ناف بحشته فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هوا چو جرا نخوشیه و خما و عاجزیانه بینید و داشتن ناف به حشت دا و رازبین رب العالمین دست خوب اینید که امرویش دینه چو مروف دی دنیای چو و مروف خوب دنیای و مجید کرد اما و من اعراض عن فا این له معيشة بانکا چن جيان همان خوشتره بد ونیا هم ناف قبریده هم ساحة محشره و هم ناف جهنم دا نیا وکی تو دنیای ده رو وکی ببینی دو کسی ده چنه سفره سفره کت کن ریکا و گلک خوش او جه سفره و نیا را راچن و نیا همو کسکاتیا و کانیت آوینا و سیبر دارانا و گلک گلک انواع و اشکال های ده هین بس هر دو کار چی البره سفره که دیر البره ده چنه جه اکی ده چنه اکی، ویر که هی ده چن شولک خو قطینن و نیا و ویره کو گنه ویره و هر یکیش به موعده که دنیا بوده فلان وقتی تی بگه وری نه نگاشتی وری نگشتی دید خلاص انده تو بشه نگی نشه بچه توی اجا اول وقتی چن هوا عاقل بید بنیا خوب کسکاتیه و اوکانیا و افقیا و واشتنه چه نکد هم جیل نکد بید هند انجرا درنی تخوره سر کانیا که بنداره که افقیا که خود بز بینکه دی بین خودت تو دچکد دچیت چونکی مسافه کدیر یا البروی نخوده او درک لهیت اگرتن او او هاتی بو اما اوه مروفه که ونیا حاشم انگوی به عقل بید ونیا دی چید خب پیروک و کرد خوب کانی و مجهی کرد خوب گیای و مجهی کرد خوب فقی و مجهی کرد ونیا دفاع این دوید دو که تجاره که کوی چی لواتی و بودی درکات ادا هستن ونیا او مادی بینوی همو دی چی لهید همو دی بشور چید ونیا او خوب مجید کرناوی و کسکاتیه و خوشیه و آوه و فقیه همو دی بشور بی دنیا و در این تحاربه زی بعضی خما خودی خوزی منو نکر با خوزی منو نکر با خوزی منو نکر با و چه فایده بیش نداد جا روزا یامش جیانمش دنیای هرهویه دنیای در رب العالمین همه چه که این دنیا چیه پیامبر صلی الله علیه و آله حلوه خضره یا شرینه و یا کسکش یعنی هم چاوا کیف بدید و هم دلاش کیف بدید با هر دوکای خوشه حکم روی خوبی و مجید کرد اول بده چه بیر کی آخرت خود بیر کی ونیا او ده رجا قیامت بیت چه بمروی و انذرهم یوم الحسرتی وقتی مروف چون رجا قیامته دی بیتا یوم ال حسره بس رجا پیشمانیه نیا بس خوزی من با خوزی من ایمان اینا با یا رب خودم بودا و لعل صالح صالحا ونی بس و آف ناری کد هموش نه هموش کلایا ونی و بیشوره چه فایده مروف اینادت اما ها کمروفی ونی هندک دنیا بخو گرد هند دنیا بخو گرد کمروفی سره نبد و هند دنیا بخو گرد کب کتا بو هند که هالو کاریا مروفی بکرد مروف عبایت رب العالمینی پیرکتو وبكتا ايكل واج تا قل خوب بد رجع قيامته فايدة مروي بدات افهنجي ونيا مروي دشتبري بسرك بلانت ونيا دي چی دي رب العالمين رازبين اخود قل واكسانا كتو دي بتنا بحشت بر برهنده بجيت فهم سراج العباد كي ابو ما فيري كي روند كات ديار كات علماء نه علماء دي مروی مروي رك ديار كان غير علماء بما دیار ديار ناكن قط ولا فلان كاز قال خطبه جوان خي داعيه كي قوت انازا چیه کسی بجلی علماء و ما چه دیار نکن؟ مره که دیار نکن علما و بس او دشن چونکی برچه او پتر همال خودت ترسن اینما یخش الله من عباده العلماء یه پتر همال خودت ترسن عالما او دبت حقیه بجید او دبت درسیه بجید اما یه دی خودنا ترسیدن در اصلا رب العالمی هی ناسید یه اتنو که نافت رب العالمی نخواندینا و نزانید و گرک زیرک بی بلا ونیا اوید تین محاضرتوی و خطبتوری نخوره همه بینتا ونیا گریان بینتا گریانه ده بس محاکه عالم نبید چجارا نشد چی نیشم روی داد؟ نشد ريكا حق و ريدت وريكا راس نشام ريدت و حقية نشام و بهنده بدي فهم سراج العبادی یعنی یعنی چرا عبدال کی نه علمان منار البلادی منار یعنی یعنی جير نه منار یعنی یعنی جير نه يعني هر که أولي بيت چه رونه هي روناهية یعنی يعني بتحقية براسية ديار كان وقوام الأمة يعني یعنی أمة إسلامي امتا بصرمانة بفانا بعلماء شلتت راوستيت طبعا راوستيانوية يعني یعنی چیه؟ يعني ده هيتا سر حقية ده هيتا سر راستية ده حقي بو خلقية هيتا دیار كرن ونیا ده سر رکاکا درست چل هن ریوچن هکا اوا في مؤلفي قوتي یعنی اوه خدانه اوه دست به که مقدمه گوتی هکه هم همو همو شورت خو و همو همو ونیا همو مازنو حاکم هکه هم همو وگرین رب علما ونیا ده چطف امت اسلامی رو بچید ونیا ریکا کد درست ونیا او کنو که گره جد بجه ونیا ده هیده سر سکی سکی خو یعنی درسی در رو بچید به هنده وقوام الامتی یعنی يقوم الامت بهم امت اسلامی ده تسر حقیه و تسر راستیه چید چی و هم وگریانه و با علماء اما نوکه چید کن؟ استیزه هات کن اما نوکه امید بینونی نی استیزه هاتی تکرن های تو بیجی که فلان کس عالمه و نیه فلان هاتی و هم وگریانه و بوا وی افتوا دونیه استیزه و ترانه پیتی تکرن جای طبعا استیزه و ترانه پیده تکرن و نیه همیجه چید هم؟ ده و نیه کی ده باجه داد؟ هم ده باجه ده و نیه عالمه بخو خاندی و بخویه چی لدید؟ خوی هات یه سر حقیه دی حقیه چی تو یه بومش دیار کرد بس ام دیناچین انگی ام تیل ام ده چه کن منی یعنی ام ده تیشی خرابی و ضرر بی و ینابیع الحکمتی یعنی همو کانیه چنه شارزایل تیگهش نیا. هم غیظ شیطانی، یعنی جه کر با شیطانی کی نه علمان بتر همه کر بانه بدن بو چونکی او زانن ونیا که شیطان ونیا کیر را خلقی سرید بر عالم چه کن عالم اشیار که اشیار به شیطان تا ایرا را سرینه بر و وری که شیطان اینه چه سرید به هند شیطانی کرب در همال وردن کرب هند وی کسی و نابن و عرق ود خود و زینایت که تو دروات که تو قمارت که هندی کرب که ود بن العالم ود بن به هندی هم غیظ و شیطانی بهم تحیا قلوب اهل الحق یعنی بسبب و دلت واكس او سر حقية دلت واشرتن يصاخن وصاغ بن وتجي روناهيا إيمان وحقية بن بسبب چه؟ سبب علماء وتموت قلوب أهل زيغي دلت كيش دمرن واكس أهل زيغ يعني خلادا الحقية يعني دلت واش دمرن يعني چه دمرن؟ يعني چجرا أو جيك عالم تيدهبن؟ أهل الباطل وأهل الزيغ أبي خلادان الحقيقة نشن كان نشن كيف خبين عالم السربا أما أول وقت علماء جيه كده نمان هنجي أهل الزيغ دي چلهن أهل الزيغ دي ربنا سرخو أو دي عالم السربا أو دي بنسر كيشت أمتي أو دي بنسر كيشت خلقي أما كعلماء وربمانيا دي سروا شور بيت نيو دلتوا دي مرن مثلهم في الأرضي مثال علماء ناف عردي ده وكي چيه كمثل النجوم وكي استيرانا في السماء استير العثمان استير شو عثمانيت كان جوان كان وروند كان علماء ايش عردي روند كان وجوان كان وحقيب بما روند كان وجوان كان يهتدى بها في ظلمات البر والبحر سبب استيرا خلق بخوره خوزانيت ناف صحرای دا ناف آوه دا دی بجنه دیوه استعره و دیو دیگه فلانجی یعنی او خاصتا بری نوکه بلکه نوکش بین کالیان بس ایجار جارا همو شوروا پریکتوا که رزانیم صحرای و آوه بواسطه استعره استعره دی استعره دا چند، چطف استعره و نیا ریکه و بو دیار کرد هر هو علمایش ریکه حق و ریکه راست ما دیار کرد اذا طمست النجوم تحيروا چی عبر هاد بو و نما بونه دو چلين دو بنا و ناف داره بچن نه داره که خدا مینه چی گفت جیه کش عالم بو دهو مینه نزانه هر هم نزانه دي که چين دي ويب چين دي هنه بچین دي فلان کنی بچین اوید بیشت ازی حکم اوید بیشت ازی حکم این سببه که عالم نما اينه و اينه و اذا اسفر عنها الظلام ابصارو چی و اف تاریاتی چو و در عالم دی چله عالم دی خو حقیه و راستیه بینید و احسن من هذا الكلام بجد اخف نکا گله باشتر و جوانتر الوی اخف نوامن قول الله الكريم في قرآنه العظيم أخفنا رب العالمين أو قدر أو ناف قرآن خده ومد بجد أو مازن يرفع الله الذين آمنوا منكم رب العالمين مروبة إيمان دي درجة واب لنكت لالي لخو والذين أوتوا العلم درجات ورب العالمين إيمان دار عالم درجة وي قلق قلق بلنتر ديكات الچه بس إيمان هبي بي عالم يعني مقابل خدان علمي درجة وي قلق قلق چدره قلق قلق مواصرة لولي رب العالمين والله بما تعملون خبير رب العالمين إشارة وعملهم كان كان بوكيت كان بخديت كان بدنيايت كان بو سمعتي كان بو رياي كان بو هرشتك هبيل رب العالمين يشارجا يعني عمل أخوه خالصا بو رب العالمين كان ويردا والذين أوتوا العلم درجات يا رب العالمين مدحل عالم وايد كلين همو قوة إبنا قرآن دا مدحل كير مثلا نكرن مدحل عالم آيات نكرن همو قوة علم مروي سر تأخير علم ريك حق نشا مروي دات علم مروي دير كالضلالات وخرابيا وريك خلت چیگا و مروفی علم نخاند و خود دیر علمی بو دیر علما بو مروفی ده بیتن ناف شده ناف طاریتی ده جه هر روژه دی ایکی ببین اول ده چی مدی فلان جماعت اول ده چی مدی فلان حزب صبح ده چی مدی والله یعنی جوان تره یعنی وکی مشرکا مشرکا چید کرد ده اغرو عبایت سانم اکی کن صبح ده بجنه والله یعنی قوات تره دی چی نوی کن ایکی دی ده چنه فلانی ده چنه فلانی هر گاوه سر دینه که بون هر سر گاوه سر عقیده که بون هر چند همو عقیده شرکی و کفریش بون بس چونکی وا ونیا او چته ولگت اب چه ولگت و دی چه چون دی هوای نفس خود چون دی عادت ها چون دی تقالید ها چون اینجا هر روزه سر ایکی بون و چو جار حقی بینه حسیان و نهاد نسره و مرن سر و ضلالته او و دی علمی نچی تو دی علماش نچی دهلیه تا هر روزه او باز بشون یه هنی جوان تبتان والله او کلو تا او گل دبشت ایک تا، لادی ایکی فلان كاز بشتا هود بشتا هود بشتا حديث في درجة كله تعود شو يعني رقم بلاد بشتا تيدا وهلا شو يعني بشتين شو هيك دي بشتين شو هيك دي كاس الفانش أبي أقول شو خود هذا شنيا كاس الوا عالمنا كاس الوا عالمنا وكاس الوا شاونيا ونيا أبي درسي دي حقيقة شنو دراسية شن هكا عندك حقيقة ناف ما خفنا توادها بيت أف مروفة بيته مادام تو دی علمی ناچی و دی علماء ناچی و وجهنا دا علماء إلا مروف دی چي هد إلا مروف دی بال بید إلا مروف حقية نا كبيت كان مروف دي حقية و ودي راستية كبيت چي غوا مروفي علم دی علمی چی و دی علماء چو هنجي بزانه مروف دي هيدا چي هيدا سر حقية بل هندي رب چی چی گوتی یه گوتی رب العالمين إيمان دارا خدا علما دي چي لكات دي ما بلنكات أفنا حقی زانن اونا راستی زانن اونا بو حقی دیتا دیار کرن اما والله مروف خو برده تفاو خو فیر علم نکد و دیرانه چید مروف دتیشی ضلالات بی دتیشی بدع بی دتیشی خلطی بید، تش تشی بید بید ونی هر روژه ده هوا یکی چل مروی کرد ده مروفی لادت بو بر دتا ده تجیکی هفرو هوا یک و ونی عقلانی ونی ده تأثیر من کرد ونی باوش از بجم بشك افلان اخفنا واكفتي دلمن صبح هوای معتزلة ده هي دنيا ده تأثير مروي كرد دو صبح هوای حزبية ده تأثیر مروي كرد اما هكمرو دی علماء چونی اف هوا شو تأثير مروي ناكا هر هوایی که بید هر شب هک بید بیتا چه کن؟ نه بیتا آشکرا کنه بیشتر اول تا اوه یهویا یهویا یهویا منی اوه خر مخالفی چیه؟ مخالف قرآن و سنت منی چو اصل و اساس بونیه اما هکا مروفی علم و لگرتو دی علمی نچو ولی علماء و و گریان اوام رو بو علما نبو گوچه خونه خب، ده علما مروف چه بهد؟ مروف هموش تاید تأثیر مروفی کتو مروف خرابی. و قول الله تعالى قول الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء جد كي بدر همال ترسن علماء ما دام او بدر همال ترسن يعني یعنی او همان نزيكترن رب العالميني ما دام او همان نزيكترنيش منو دخلو وي نزيكت او همان نزيكتره بخده بل هندش قد إنما يخشى الله من عباده العلماء اما مروفی او عالمت نوريت عالم بید و تو وتبين شو خشیت الله لالينيا ترس خود لالينيا بزان او علمانیه زان او هوش ها علمهوش و نیا بیش والله فلان خلاص لي هنده كتابات خاندين وهنده شهادات تهين فلان شهاده فلان شهاده فلان جي خاندين ما دام ترسى خود لالينيا علمي والوينك يكون زيك خود بيتو ترس خود بكبيرة دليدا خود دیده هنگی او عالم اوه الکیب ترسید؟ نيا خدي بتسيد هندي تدير ونيا على عالمك ترسى رب العالمين يا ولدي هاي هنجي بزانا ويا أفا عالمه وخنيزك بيبكى وغيرها من النصوص الكثيرة بجد بجلي هردو آياتناش جالك آيات هاتين حديث هاتين في عمبر صلى الله عليه وسلم سر فضل علماء في الكتاب والسنة التي نوهت برفيع منزلتهم يعني أود بما إشارة بهند داي که جي علماء جلك بلنده وعظيم مكانتي مقدر وا لله رب العالمين قالك قالك معظمه إنه قالك حديثة تاتين البيغمبر صلى الله عليه وسلم كا أبا علماء قدر وا جوا لله رب العالمين قالك جلك معظمه من يحكي ايكل وا بس او بدنيا رب العالمين هندك ملائكة دانه بس شد كان بس هنا یعنی عديد قرن مجالس شد قرن مجالس الذكر ومجالس العلم قرن چی دهين مجلس که مجلسك و ويادكتية در خشايت واش لين ده خرب بنوانية وده خوجه که چکن حتی کره حتى آسمان حتى آسمان حتى عثمان دایره که چکن اوا اف بوچی بوچه هاتینه را و مجالسانه رین نخاره و دوران دوره واد گرن همو بر چیه؟ همو بر علمیه همو بر علمیه و طبعا همو بر علمه چیه؟ علم شرعیه همو قوة أفعل ما بحثي علم شرعي ومن بين هؤلاء العلماء الربانيين العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله طبعا مش إيك الوا علماء الربانيين يعني قالك عبادتك إيك لي رب العالمين ودي و بيامتشون اه، اه، اوال لا لرب العالمين بمهاتي العلامة يعني كثير العلمي علامة صيغة آه؟ تشيا صيغة مبالغة يعني قالك علم الله هاي فكان بحق من العلماء النبلاء بجد حقيقة فهيك العلماء چي نبلاء يعني قدر بيا بيشار زابيا والفضلاء فضلاء شر قدره الأجلاء يعني معظم بيا والنصحاء يعني نصيحة باشي بخلقيا بيا همو بابه الأوفياء يعني يوفي بيه يعني تجرى غش و وجته نكرية للكبير والصغير بو هما من بي يعني بو هما بيا بو موازنا بيا بو بشيكا بيا للراعي والرعية بو رئيسا بيا وبو شعبا بيهش وي بني يعني أبا كوني بيسي هو كوني بيسي لذا ينبغي لطلبة العلم أن يهتموا بما خلفه رحمه الله اشتيا بيتفيا سر طالب علما كو اهتمام الجرنجية دنا وي علمي وكتبا هويت وي بشخوه لينبا من آثار علمية يعني أو اشتبيه هلا علمي بشخو هويت هلا من آثار علمية كثيرة نافعة جلك فايدات هاي ماتعة يعني كيا ماتعة آه خوشيات ده هاي ليستفيدوا منها بيجد بخو فايدة لبرجرا قال العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله والحاصل أن الشيخ رحمه الله بحسي بن عثيمين عالم كبير بجد ايك العلماء معظمه وعلمه غزير يعني علمك الزوري لهي وصوابه كثير بجید او آخف نتوید موافق حقیه گرک زورن یعنی نگوید یا همو چیه؟ همو صواب و حقیه دبزانین کسی همو آخف نتوی چی صواب و حقی نیه یعنی همو مروبکی ونیا یؤخذ من قوله و ردو. یا همو حتی عالم اهل سنة جبید شرنی همو آخف ندوی چه بن؟ یت حق بنو اعتراض بن چو یفو منینه؟ غیری کی نبید؟ غیر پیامبر نبی صلی الله علیه و سلم یعنی غیری هذا كي إمام مالك بيجد خود خدا بیشتر کل كل يؤخذ من قولی و ويرد اینا صاحب القبر بيجد آخه مروفكي آخف همون همو ناهنا لبالدتن چند حق بید و چند راز بید و نیا گل مدید آخف نکوی یا مخالفت گل قرآن و سنت ده چه لیکن؟ آده درد کرنه ونیا بس یه چی گوتی و صوابه کثیرون یعنی یعنی اوت حقيت وي وراستيت وي قالك زورن نخو شي نخو چشتينيه ونيا خلاتي شتين بس ام دي خلاتي تشي هكا ايك مشهور بو وعلماء تسفياوي كرغوتي او عالمه چيه عالمه كي درسته عالمه كي دي قرآن وسنه تشي ودرستي اوا عالمه هنجي ونيا دي ام چكين رابين بخو چبكين ونيا اولي بيت ايكل بيشوايا بوما و هم ده بخو علمه خود اول دي ده و گرینه چی گفا مرا ویش دید یا مخالفت گل چه؟ گل قرآن و سنته چونکه که رب العالمین یه گوتی فَإِن فی فِي فردوه فَرُدُّوهُ و و وَالرَّسُولِ آخفنایی مدید یا مخالفه آخفناوی گل ایک دی و نی ایک نیه دیو گلی نبا بو که ما دو اصل ونیا فردوه الى الله و رسول دیو گلی نبا بو قرآن و سنته و ونیا همو گاوش ونیا اوه تیویا هم بسرما ونیا و مروف حویدی حقیق گره تیویا دیو رکیب چی؟ چجورا ما کس نیه همو ویله بین والدتن چجورا تعصب منابید و کچو مرو بهبید قط إلا كي نبيد إلا پیغمبر نبی صلى الله عليه وسلم إلا حقي نبيد أما مروف ونیا یک عالمه که والله هنده مادم فلان عالمی گوتی هنده خلاص و با فلان کس ویا با فلان کس علامه با فلان کس شیخه با فلان کس دکتوره با فلان کس پروفیسوره با فلان کس نزان چیه کسی هومنیه قط که بیجی همو آخفناوی دوال گرین آخفناوی آخرتیش بیدهیتا ولی چی گفت آخرت بود چه نهایت نهایت بردتن بس همو وقتی که مادم عالمه که اهل سنه و عالمه که علما تزکیه وی که یا علمی وی که یا نابی چه نبید نابید سفکاتی کردن، کرن یا نابید قصا بجنه حتی چی شوید؟ حتی ما آخف نکویدید یا اش؟ یا خلطه حتی فتوه کدی ویدید ما یا خلطه وکی و در در بینی تیره کرن در جرم بینی و نیا تیره ونیا عالم که علماء تسکیه بیا نیا ونیا اوهای گوتی ونیا و عالمه و ونیا بو شاهدیه دای ونیا اب که أبا عالم أهل یا يا دی قرآن تشيد دی سنة تشيد ونيا بشتى إنك ونيا نوكا كو فتوى كدا أنا وكدا جا خلد یا دی دي هواي نفس من چم دنيا کم استیحانه استهانة کم و بقدر كمونيا أصلي أبا و به برام برانبری چه برانبری علماء nema hama ونیا بلکی افاقفنه تا غالبین عندك بل انه كوني همو قفت بجيت الشيخ ربيع حفظه الله بيتا والشيخ عبيد حفظه الله بيتا وقتی ونیا نکه جار های ونیا بلکی فتوه کوی اج اوش مگوتی چیه عالم وکی هم عالم کدی هک آخف نک فتوه کوی ونیا یا خلد بیت آن موافق حقی نبید ونیا مولادی های تیر راحتی ربیعه بیت عبیتو بیت یعنی بقدریه و به احترامیه برنبری که برنبری و علمانه چونکی نه تا تزکیه وی عالمه کنیه تا تو شی تزکیه وی چه بکه اوه بینی نه تا تبیه عالم و نه تده چه دهتیش دهت خوارش ونی یعنی اوه شوراملی هم ونی یعنی رابن تدخل آخو و هنده به هنده بکر ونی یعنی والله چونکی فلان والله با فلان فتوا داد فلان آخ فلان کری حتی فلان فتوا جدا بید فلان آخ نیش کرد آخ فنا حق نبید و راست نبید چه دیگه هنده دینا چین نه و همه و گوتید هر بسیار ویش کرد بشه دا نمونه حق نبی دنیا دینه چه امام شافعی و گوتی امام ابو حنیفه و گوتی امام احمدی و گوتی امام مالکی و گوتی رحمت خدا بید هم ما اف ناکری دنیا ونی همو عالمن و هماش خلطیت هم بس چجا نبی مروف چی بگرد چجا نبید والله فتوا کده انا و کده والله دی هوای نفس من آن حتی خلطش فتوا ای دنیا نبید ام قدر و دنیا بین خالد چونکه نب مبی عالم و نب ما نما تيتا خواهش بندي اول همو قوة ونیا قدر عالم عالما ونیا همو قوة قدر واد هيتا قرتن بج بجمت وقت خلطیه دی خلطیه نا چه حرام دی خلطیه بچی بس معناونيش وقت و نخفنه کوی و مخالف بيد القرآن سنت دي چه لكي ونيا دي هو بقدر كيونيا وعف برزية دي برن بریده کرن طبعا خلطیه که موازنش نه بس خلطیه اما چیه؟ كو چيه؟ خلطية اوه دليل هندیه که از چمه؟ از دی هوا نفسي چم ونیا و از درس نیمه ونیا اما که توی وی کسی دانیه توی عالم دانیه چیگا و علما گویی و ونیا علما گوتی گوتی برا کچه حونه دنه یعنی هنه او عالم هنه وابو بدنو که درس بنو که چی داتی یا ضال بی کچه حونه دنه خوشیار بن ونیا علم خولی و نگنه هنگی توی هم چی بکن هنگی هم دخولی دیگه. اما ونیا والله از هایی که رابط فتوه کد دلم نده و ونیا والله قصاب بجمه ونیا و سفکاتی برام بری وانب کم اول دیف چونه هوای نفسی ونیا و خلطی که بومه و خرابی که و معظم ده گهیت مروری خرابی همه معصره بمروری ده و نفعه عمیم بجید فایده اوید علمی ده و ویده هاندی خلکی عامه بو همه فأوصي بالاهتمام و الاستفاده منها بجدان دي وصيطة من أوا كو جرنجير دنا وي علمي أو يبشتي خوه لهذا فايدة بخلي والكن وقد ورد في صحيح مسلم سري عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة يعني صلى الله عليه وسلم في حديث هذا بجدين همو چيا همو نصيحته يعني كلمة النصيحة نوف لغة عربي تيد بمعنى ايكل نصح تيد معنى توجتكي ونيا اوكي اه، اه، جيكي کراسک بید جلکک بید یا بید آن کنک لیو بید تو چی لیو که؟ تو بف بر ایک یعنی او چه که و درس که اوه اول بجنه وکی بجی نصح و ثوبه یعنی من چه که و در یا بید یا کن بید اگو تا چه که تا پنیک لیو دار تا ودری و و نصحه یعنی تو خلطیا و ها چی لیو که؟ چه که چه به هنده بجنه نصیحه یا اشون لکه تیوانی ها الهنده که تو چه که صفینی کی ایک وینی نصحت العسل معناه من أفك بنا چه كر صفان يعني أو الشام أو دي هموم اللي قد بس من شتى ده لبا بس دوبة وصافيه هميد بجنة نصيحة يعني أو كتا كنيا باشي بو خلقي فيتو واكيماتيا وخلتيا چارة سركي جا پیغمبر بجي صلى الله عليه وسلم دين همو چيا همو نصيحة دين همو نصيحة قلنا لمن من صحابة قلت يا رسول آخر ساعة دلكيه تكرن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قلت يا رمبر صلى الله عليه وسلم قلت نصيحتك بوانايا لله نصيحة رب العالمين أوا تو إيمان رب العالمين بني تو تزان توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات عبادتي بس بخديب او فرمانت رب العالمين تاكين جيب جيب كاجت حرام قل دير كأفا لله ولي تدي قرآن بكي خفير قرآن كي عمل قرآن بكي قدر قرآن بقري باري بوشتي بنا بيت قرآن دهاتي أفش لكتابه ولرسوله پیغمبر صلى الله عليه وسلم إيمان بيبيني فأوجت پیغمبری قدس الله عليه وسلم هموية حق ويراسته و راز بینید در او چه پیغمبری و مگوتی صلی الله علیه و سلم حدیث توی و بشت اینگید که پیشوای خو قدوه خو او چه کری امش بکن ما حرامه بوتی اما حرام او نکن خلی دیر کن ولی ائمه المسلمین و عامتهم طبعا لأئمة المسلمين يعني بحث معظم بصرمانا رئيس بصرمانا و علماء اواناش ما بوچه خودان ده بو ولی و بن امروانا چی نداره هندی امروا آخفنا و موافق چي چيغا مخالف شريعتي كر لا سمع ولا طاعة لهم شو سمع وطاعة بكسين وعامتهم أكون كده تفسير شرح بيكت والنصيحة لعامة المسلمين إذا النصيحات بو خلقي عامة المسلمين يعني بو هموم ما مروفاتش تف نصيحات كي إرشادهم إلى مصالحهم بشت أبدا تو ودايا ويشتي أوشتين مصلحات باشي بواتي دهبيت بو الدنيا وآخرته که دنیای و آخرت مصلحت و خلکی ده وقتی تو برویده بجی ایکی دروی نکه اوه توی نصیحت کی بجی ایکی ونیا فلان آخف نیش نکه یا جوان نیه یعنی برکی حرام نبید اما جوان نیه دنیای دا بشتر تو وی آخف نبکه بلی خلکی عالم ده چاوه که کم صحت ده اوش نصیحت تبود تبو وی کسی بیا به بود دین و دنیای هر آخف نکه باش تو بجی چه بود دنیا خلقی ها باش بید چه بود دین باش بید همو چیه؟ همو نصیحت و خیر گهی تمروی و هم، و هم امور دینهم و دنیاهم چیش تو خلقی فیر دین واکی و دنیا واکی دینی ونی امزانی تو فیر دینی بکی قرآن و سنت و عشت شریعتی بودی بس دنیا ونی تو فیر شول دنیا بکی ایک دیتا لویتا بشتا هر دمن فیر فلان شول کی تو زانی تو اشاره زای هنده تو فیر شولید کی ونیا مروی پیچه بیتو چه مانع نبید مروی مروف چه کرد؟ تیوه مروف فیر کرد اول نصیحت بو که بو عامة المسلمین و خیر دیگه هیت مروی و عوراتهم او خلتی و او کیماتی و او گناحت خلق بسرمان کرنا ناو ده تیوه چه بکی؟ تیوه ستر هنگی اول تو مروفه که تعالم تو تنصیحت هم مروف الواقع که هر گوا گناحک و خلقیک ایکی دید چه بکد؟ بله وقت تزانی فلان نیچه جنا فلان کسی فلان کسی جونیا دزیا فلان کسی او فلان کسی ونیا وی هو کریا فلان کسی هو کریا فلان جنه هو کریا فلان ميري هو کریا اول نصیحت نیا بو عامة المسلمین من نصیحت اول تو هر اه، خلطیک و اه، عیبک و گناحک و ایمان دارکی تزانی چی لبکی؟ تو ستر کی نعمل رب العالمين يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة يقول أبي حس کن شو و بس أفنده الفاحشة بلا فب کن يا خونا بکنیش اما بس بلا کن ناف خلقي دا بس بجنا فلان كاسي یا فلان جنية یا فلان ميريا وكيا وكيا انت بس بس أفنده بس افنده اوه یو کرا اوی جنه یو کرا اوی کچه یو میره یو کرا اوی کرا یو کرا بس اوانه بلاغت کم نافایه او صد نوتونه ایش همو درونه همو درونه وقتی این دچیل چی اللہ دیوی کسی بشه نه والله چه هونه بو من یهو کری فلان شته آن فلان آه هفته منو کری آن فلان حرکه منو کری اف هو سر منها تمازن کرو هلی کره و هند ربعمینی بودی اوا عذابک مازن یه دنیا و آخرته اما یا باشی او و بیت راز بیت گل خلق خو گل قوم خو گل شعب خو تبیا وقت خلقی دوات بینی چی کرد؟ ستل کرد هک مروی یه شارزای و نیا و مروی علم و شارزایش راری های مروی ده چی کرد؟ دی چی بیشتری بتنه بچه بیش تری بتنی هم همو زانی من یا نوکه مچنی نه ما محاکم شرعی نه ما حدود شرعی ما حاکم شرعی کدی شرعت بچید حتی دادید و نیا یکی زینه ات کرد بچید دچه الله توام لال حاکمی دچه مالیانش تو یکی خو هک شرعیش بتونه شی چکی و نشه ایدوات به جری میکی تو یکی تحلک و و حلکه همه باشتره نوکه تحلک و تو چه بگی؟ تو سه ترکه ای که یا توی تو لالوی بیجیه بیجی اسنامش مفکسه ونیا من تو خوشت به ونیا افشوله شوله که حرامه گناحه حقا مازنه یا هویا یا هویا هم لالی رب العالمینی صبح ونیا رب العالمین هد بیجید گونه حاوه یا هویا و یا هویا و یا هویا و دیمایی که و یا هویا هم دنیاوی هم بزانه دیتا کجان دهول تکنه دهول تکنه ونیا اوته هم که براسه تر کرو تنصیحات کرو اغلبش از بیج متصد نوت افوان نصیحتانه چه خلق؟ چه هکم روی راز بید في نصيحته نچه بید اما از چه مانیه وی خبره و نیه من دیت یا من ها بید نیه از چه مناف خلکی دو بلا کم و بیشون و ده هنده نصیحتا بو خلکی نمید هک اسباب من یه راز بم من خلکی خوش دوید من ملت خوش دوید وقتی از بینم یه خلطی دید که اصنا چم حد کوابم ده چه مانیه ستر کم و ده چه لیکم دی چم بیجموی نصیحت کم و نیه دی بیجموی یه هایی ده بیجموی ما ایک فلان جی عرق بکن زینو هد کن تو چی ونیا تو چی بخوتیش ونیا دیش قوات هل تکن دنا قوت شریعتی نبودی تا من ایک دلیل بین القرآن و سنت دبوتی ما بخوته یعنی ایک دلیل ما بین صحابه کر بیت مازو بین خدا لبید تو ایک او چی لکر بید قطا کدوم ما بین نداره درا بیت بر بر ما بین نداره چوش دونیه چوش دونیه ده هر ونیا تو ستر که و هر نصیحت که جا کدل کیره بینی شب نیه تو بشه نصیحت کرد شب نیه تو کابره که ابن بینی هر مالاوی به حال و مسئله فلان جی بیدی اشیم بلاوب کم اشیم بس از بهندنا ناکم چون که شریعت رک ندامن و از حد کتنا بمونیه او وان نصیحت ندب که و دینگی بینی ونیا دوابیت ونیا اف مروفه هم سببی تا ایشان را العالمین ونیا بلکی اصلاح کرد و یا دویش ونیا او خوش ونیا دبیجد والله برا اف مروفه یه درسته حقه چون کی اوی باشی بکر وید بو ملت خوب بو قام خود اما یادی نه چه باشی دنیا بس فتنه هاتی ده هی ده چه گتا چه نتیجه اینو که هم چه بکنید بشتا ما حکمت و ناکت حکمت مگرید یعنی چه که یعنی خوکر که بس بلاغه بکه آخفنه توید بیشور ناف که ده والله خلت بر بینه و عالم و چید فلان شدید کرد و فلان شدید کرد و فلان شدید کرد دیتا چون اکر بس ده خرابی و گناح و فاحش آخفنیت خراب و فاحش تناف خلکی ده چه ده کرن؟ ناف خلکی ده بلاغه کرن شو مروف نگشت بنعکس مروف گیشت گناحه هکا مروف که راز بید و يعني مروف راسی بید اوه و عوراتهم یعنی اوه حق خلکی سر مروفی مروف خلکی چه او گناح و او خلطیت کرد مروف دا پوشید و خلاتهم يعني كيماتيت وا فركتبا او جي كيماتيك تيده هبي تبزاني ونيا فلان كسي كيماتيك قد هبي دین وی کماتیات ده های اخلاق وی کماتیات ده های تو بو چه بکی؟ پر که اوه بجی اوه خلط او کمه بخو بکه اوه شوره و نیت تو ناکی ناف نویجا خدا تو دست خو فلان جه بلن ناکی پیغمبریت بلن که انسان الله اسم توش بخو بلن که اوه صد دو خلاتی ایمه جا چه دینی بن چه چه بن چه بی بن و نصرتهم على اعدائهم و تو سر بخی سر دجمنت وا یعنی یعنی تو بینی برای کتا ایک ده تو پشتوانیا برای خود که و نکی مروف ظالم ظلمین بی کسی کن و ذب عنهم یعنی تو دفاع علیب کی ذب عنهم یعنی دفاع علیب کی هذا همو نصيحات ابو خلقي نصيحات ابو عامة المسلمين أبا تدفاع على بكي الجيه كي بيتي في و ونيا مروفك تو المجلسة كداميش یه بحثی بحثي ايكي برای برايا كتاد و نیا درو بختانية كي بيت و تو شي دفاع على که هنجي سرت واجبة تو دفاع لكي پیامبر بيجي صلى الله و عليه آل کسی كسر کی دا دفاع البراخوية بسرمان كات بيجي رب العالمين دي آقري جهنم اللي بيمر دیر کرد و مجانبه تو الغش و الحسد لهم مرفنا بي غش غشيل بسرمان كات حسيد ياخو بسرمان دبات اوه همون نصيحته بسرمانه وأن يحب لهم ما يحب لنفسه أو شتى بخو دفيت مروي ببراكوه بسلمان جفيت بملة أخو فيت ويكره لهم ما يكره لنفسه أو شتى كرب لبدن بخو مروف حسنا قد جيتا مروي تبي مروف حسنا قد جيتا همو جمروي همو بسلماناش يعني یعنی تو حسنا كونيا خرابيك تو زانية تيت تي خليدي كدي بس تو زانية دي بو جيرانية تشيت تبي بيجي جيران أخواني أف خرابيات تيت يا بو تتيت خليدي بو برادر کتا ده چی تیو افزانی اما مروف نبید بس بنیا بخول خودیر کت بلا بکیب کبید بلا بیکی دیب کبید بلا بو یکی دیب چید اگه چه نبید او چه مروی بخو پینا خوش بید یا مروی برای خوش لبسما پینا خوش بید و وما شابه ذلك ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم يعني بجيت هل الواجولات نصيحتي أبو عامة المسلمين همه هر که ئەدیەتە وا داد و و کرب لێوە بن مرۆڤ طبعا لێدیر کەت و و ایثار کەتەوە فقیرهم و تعلیم وتعلیم و جاهلهم بشنەوە مروف فەقیرێ و مروف قەدرێوی پتر خو بگریت ئیثار ئەوەیە تو بتە شتێک بید توی پیتوی بید. تو بس تو برای خوی بسرمان بینی اوشی پیتوی بیچتیه تو بخو هل نگری تو بده اوی او ایثاره اوه هنگی تا قدروی پتر که گرد پتر خو گرد و تعلیم جاهلهم او مروی جاهل بیتی نظامی تو فیر کی اوش نصیحته بو المسلمین المسلمين ورد من زاغ منهم عن الحق في قول او عمل بجيت او كسي لا دای الحقیه هر ايكي لوابید جا چه آخفنا خدا لا بيد چه عمل خدا لا دابید الحقیه بجيت تجار کدی وگرنیه و بو كيره بو حقیه بین یفسر حقیه بالتلطف في ردهم إلى الحقية بس وقت تين يفتي وشتف بين يفا جواني براحتي بنرمي والرفق بهم هتي وقالك نرم بي تبوا في الأمر بالمعروف وقت أمر واد كيب لك باش بيجي فلان شو بك خيرة نابيت بتندي نابيت بزفري والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر يعني وقته تو بيجي فلان شو لنك همش هل تبيا چه هبيت آه والنهي عن المنكر وإنكار المنكر يكون بمعروف تبي هر چطف بيدكرن تبي هر جواني بيدكرن نیا جاره های و نیا مروف به مغرور بید عجب و مروی چید چونکه خلق و نیا چند در تو بیشتر تسعید هو بیت تسعید و راه پیش نوشته ولی ما چه خالاتی نگونه دیتی نه مگه مرو ورد باشن هندی مدیتی نه ونیا نیا اوا فقیر هود کن هود کن هود کن عجب دیو مرو بی چه بی میاد ایت همه کی مرو چه لات مرو مغرور بو جا گلوی و به ادبی آخفت گلوی و نیا تندی آخفت گلوی بزفری آخفت ونیا نیا اوا رب العالمین به منت المه و این تتولوا يستبدل القوم غيركم چی گفت ما بشتا خو و او رینمای دینی هاتینه مهاتینه کرن رب العالمين شو منك منيا ونيا دي منادت ودي ما ضال كسر حقيقة هندك دي إنيت ثم لا يكون أمثالكم بشتنجي أبتين وكي منا بند جل جلك ما تشكر بند ما تشيتر بند بعد مروه بصرمان ونيا تبي خوش يار بيت وهر جا جا سعكت تصرفات خو سعكت امر بالمعروف ونهي عن المنكر نصيحت کرنا خو ونیا چونکی اواش دانا عجب مدحکرن گرک چه مروید کن گرک تأثیر مروید کن و زی مروف به تیت الادان تیو مروف انشیار دید هر جا جا را هم سخت که اینه خور چونکه تی همونیا همو گاوید بهجنه که ده دا گوتن یک داده بیش دا ونیا فلان کسی هو گوتا فلان کسی هو کرا فلان کسی هو کرا ونیا او هم خور هم همو زانین هم همو خور آزانین همو گاوی حکم مروف تا خونه و مروف خلطی تین حکم مروف زی ریکا و خلطیانه نگیرید لزور کنو پشتینگی ده چله هر مروف پیچ پشه ده تلادان الکره الحقية الراستية ونيا أم رب العالمين أم دون سر منهجكي أم دون سر ريككي بم أفريكا دياكري كقرآن وسنة تيجاشنا صحابة بيعنبري صلى الله عليه وسلم تيجي أم جلكي تشيار بين تبي أم قدر ونيا فيريكي بجرين أمزاني أو قدر المتي تجرتن أو سمعت بوتهاتي بسبب چيه؟ سبب هندي كتو سر حقيقة سبب في حقيقة سمعتك حقيقة بوتهاتي نه شخص مروبيه خود هم شخص خوب اینه یعنی و هم هم هر ایک خوب کرد، شخص ما اف سمعته بوده اینا بوا تو صد سالاته چی کر بوده اف سمعته بومر بینایت قط اما اوه همو بسبب چیه؟ سبب قرآن و سنته و برکت قرآن و سنته و برکت وی ریکیه چی گوه مروی خدا دا مروی دست ها کرد جرهی بلکی یک هل مروف نیا رب العالمین چی بمروی دارد؟ اقوب ورینه کرد اما پیچ پیچه پیچ پیچه پیچ پیچه دمروف چی دهید؟ بهت إيه أبدا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم من العالمين بيمنا تلما ولدي هندك دينيت جلك جلك ما تشتربن ما باشتربن بعد ده هر ايك المونيات هم خوشيار بين أمر بالمعروف نهي عن المنكر نصيحات كران ناف خلقی دا رابينا رابینا معرینش ناما همو تیویا چی بید؟ همو تیویا همه جوان تره بید بس جوان بيت يا همه جوان تره همو جيا ونيا خلق همو آخف نکب بما بوما چینا بید ونیا بر قرآن و سنت تیویا توی آخف نکید تقدیر وی وی منهجی بگیری و قرآن و سنت بگیری چون که بو خالکی همه چون کس چون بگیری بس وقتی تا واقف نکر بوده گل گله کمازنه حرکت و که و نیت تو بکی بوده چه نابید بو خالکی همه درسته عادیش که عادی قد کس چون بشته بس بو مروف یخته کر مروف و نیت گلک که مازن بسته تراوسی واج نه و نیت مروف دیگه خوشیار بید چون که هر خلطیه که و هر کیماتیه که ویتا ناف وی منهجی دا سبب مروری مروری چت کرد مروری یعنی کفت یا سر رای که حق یه چلید کرد اخراب کرد کفت یا سر و راستیه کفت یا سر وی دینه اونیه یه سمعت دینی اونیه شکل دینی و دینه و یه حق و جوان یه چلید کرد یه کرید کرد مبعامی العالمین چجورا مروفی سر و کنه نهارید مبعامی العالمین بیش من اف نعمت گل وی کسی کرد من اف قدر من اف رای کدای من رای که حق نیشه دا او نکه هو رادی و تصرفاتت خو و آخفنت خو و شوی خویت گرید دینه من کرید کرد چی جان رب العالمین مسئله ایران آید ایلا دیمه چی کرد؟ ایلا دیمه لادت اما خوب پیش چوی خویت چی کرین؟ میدیدین ونیا ام همو ونیا نکه چند امنا بجین فلان کسی چی داتی؟ یا بال بی وقت خو مروه که درس بیا عقیده که درس من منحجه که درس بی بس نکه چی داتی؟ نکه هاتی الادن خود امیش هوده هین الادن و دکی دین هوده چل مکن؟ وده طبعا او استهزاء مكان ونيا وده بجن أفايت بنا مبتدع يت بنا ضال ونيا ديوانا جن چيا ونيا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم چيا ومخولادا رب العالمين ده چلي كد رب العالمين ده ونيا ملادت وده مدير كت الحقية وده هندك دين سر في حقية وفي حقية بودرستي وجواني دين خده بلغب كانوا دين خده نشخد كردن محب والنهي عن المنكر محبة لإزال فسادهم هذا همو بهن ده دا خرابي الناف خلقي دا شلي كي آه، خرابي الناف خلقي دا نمينيت هذا هر جركو ديا طبع بيها هذا هر جركو ديا طبع طبع بيها فأودي بلا إن شاء الله شو نما هندا جربت او هندك آه، آخفنان خدا او آه، مقدمة نویسی جربت إن شاء الله سريع رساله دستكين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين